Ինչ է կյանքը։ Ինչ է կյանքը։ Ինչ է կյանքը։ Երկրային փորձություն, թե անվերջանալի մի հետ, որը կազմել է Բազմաչարչար այս հարցը հնչեցրել է երիտասարդ ստեղծագործող Վարդան Ամալյանը եւ գտել իր պատասխանը. կյանքն անմահություն է։ Ոչ ծերավորվել որ ոչ ծնուն դառնել, ոչ լույս աշխարհ գալ, ոչ մարդկանց տվում երբևէ գրվել, ոչ հասակարներ աճել, զարգանալ, ոչ եղապատկեր դեմքով զարդարվել, ոչ ուշտեր խոսքով բանականության քանտը ենթարկվել այսքան սաստագույն ու սարսափի դարապանքի, որոնց դիմանալ կարծրակող շայրերն անգամ չեն կարող։ Ուր մնաց դա կարմար լիններն Փակեք ձեր աչքերը կամ բաց թողեք, ինչպես կուզեք, եւ մի լավ երաժշտության տակ ցանկալի է որ մեղեդին ազատ ոճի լինի, պատկերացրեք ձեզ թրջելիս, միթե հեքիաթային չէ ամեն բան, Ես ապրում եմ երկրից կտրված եւ գիտեք ինչ, դա ճիշտ է, քանի որ ձեր աշխարհը միակ վայրն է, ուր ոչ ոք չի համարձակվի ներխուժել, որը լիովին ձեզ կպատկանի, որտեղ ինչ ցանկանաք, այն էլ կանեք, ով ուզեք, այն էլ կլինեք, եւ ամենակարևորը դուք այնտեղ կարող եք հասնել ամեն ինչի։ Անվերնագիր պատմածքից է մեջբերումը Նաստվեր չձգեց, որովհետև լույս էր։ Երկրային կյանքի նրա ամեն մի վարքյանն օրնված էր։ Միարտասովոր կապ էր ստեղծել երկնքի հետ եւ ամեն ինչ փոխադրում տեղավորում էր այնտեղ։ Նույնիսկ իր ֆիզիկական ներկայությունը խորհրդավոր մի կապով ապահովում էր տիեզերքի ամբողջականությունը։ Գիտեր, տիեզերքն առանց իրեն էլ կար, բայց կա եւ ինքը, տիեզերքի մի մասնիկը, Հյուլեն։ Ինքզինք ճանաչելու խնդիր դրեց Բացահայտումներն ու ինքնաբացահայտումները հերուն էին տանում։ Մի օր շոշափեց բարը, բարը ամենամեծ գյուտն ու գոյությունն էր իր համար։ Լսում էր նույնիսկ չարտաբերված բարերը։ Բարի, որպես ստեղծագործ նյութի հետ աշխատում էր վաղուց։ Շատ վաղ գրեց առաջին պատմվածքը 11 տարեկանում։ Եռաբլուրում մի անգամ հոր հետ քայլելիս ասաց. «Հոպարները խոսում են, մենք չենք լսում»։ հիմա երրաբլուրում է, հոպարների ընկերակցությամբ, ինքը լսելի է, բարերով, երաժշտությամբ, պարով, գույներով, խոհափիլիսոփայությամբ, խորուրներով, բացահայտումներով, գախնազերծումներով, արարումներով, լրությամբ։ Երևի թե բոլորը գիտեն, որ ամեն բան կազմված է երկու կողմով։ Յուրաքանչյուր երևույթ, անգամ սերը, երկինքը, դիեզերքը, ամեն ինչ Հասնենա է, որ երկիրը նույնպես կազմված է երկու կողմով։ Բոլորն են հասկանում, որ այդ երկու կողմերը չարը ու բարին են։ Վարդանը երրաբլուրում է։ Երրաբլուրից Արցախ այնքան էլ հեռու չէ։ Հոգու համար տարածքներ, բաժանումներ, սահմանափակումներ չկան։ Հոգին անսանձ է, հուշում է Նարեկացին, որին կապված ենք հոգևոր կապով։ Ամորած պատվեր, հայրենական տուր, հանրական պաշար, Աներկերի խոսք սորեղ պատասխան կեսակերպ կամուջ, ահոժվերն էին սրպերի հաճով ախզի կապյանց կանչվար բար անկոպող պատճար բաղձայաղերս։ Ներկայացումը սկսված է, գլխավոր դերում Վարդանամալյանն է, երկրորդական ու էպիզոդիկ դերեր չկան, բոլորն են Վարդանամալյան։ Ռեժիսորական հետաքրքիր լուծումներն առաջարկել եւ հանձնարել է Էդգար Մեհրաբյանը, բեմում Երևանի մետրո թատրոնի երիտասարդ դերասաններն են, որի ստուդիան է հաճախել Վարդան Ամալյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ ապրեցնող երկխոսություն բեմական կոմպոզիցիան բեմադրվեց Ստեփանակերտում։ Մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում 44-օրյա պատերազմում անմահացած Վարդան Ամալյանի պատմվածքները պատմություններ էին պատմում, որոնք միջև պատերազմն էին գրվել, բայց ով զարմանք մի անկանխատեսելի մարգարեությամբ։ Թվերի խորհրդաբանությունն է տողերի արանքում ու ատաղձում, 14 տարեկանում նկարագրել է այն, ինչ տեղի պիտի ունենար 19-20 տարեկանում։ Աստված իմ, միթե մարգարեություններն այդպես արագ են իրականանում ահա այստեղ հոգիները մակրազատվում են, ուղեղները թարմացվում եւ հիշողությունները ջնջվում են լիովին։ Փետրվարի 1-ին երկիչ երկհան Դավիթ Համալյանի ծննդյան տարեդարձն է։ Տեղեկացնում է պատմաբան ազգագրագետ Դաշնակցական Լեռնիկ Հովանիսյանը, Որթին Վարդանը։ Հորն այսպես է շնորհավորում բազմախորուր թղումով, հղումը գրքին, երազանքներին, ապրած ու ապրելու տարիներին, լսել ուրشادիր, շեշտադրել յուրաքանչյուր բառը։ Անզիջում եմ, պարտվել չեմ սիրում, շատ էգոիստ եմ եւ շատ ծույլ նեղացկոտ եմ, բայց եւ այնպես շատ եմ նեղացնում ուրիշներին։ Ես ինձ մեկ բառով չեմ կարող արտահայտել, քանի որ շատ երազանքներ ունեմ եւ շատ ապրելու տարիներ։ Պատկերացրեք, ամեն ներկայացման ժամանակ մի նոր բան գտնում է։ Միջոց ներկայացում առաջ Ա պատվածքի մեջ այն Արամի կերպարը, որ մահվանը սպասում է, չի գալիս։ Ես էլ կինս էլ ֆիքսեցինք, որ էս ինչ ա գրել։ Ասում է ինքը սպասում էր մահվանը, բայց մահը ուշանում էր։ Ասում է հավանաբար վերելներում ինչ որ բան էր փոխվել։ Այսպիսի զուգադիպություններ շատ հանդիպեց իր կորստից հետո եւ կորստից առաջ, որ համապատասխանեց, որովհետեւ իր գրած գործերը մի քիչ մարգարեցան էին նման, թե իր կենսագրության, թե մնացած բոլոր հարցերում։ Թամալյանն ափսոսում է. լույս տղաներ գնացին, որոնց լրությունն ինքը լույս պարտք մնաց։ Կային երեխեք, որ երաժիշտներ էին, քանդակագործներ, նկարիչներ, բալետ պարող հրաշալի տղակար Տիգրանը, Պարոնյան թատրոնի մենապարողներից էր մնջախաղի դերասանով, որ արժեքներ շատ կային, որ տարբեր մասնագիտություններում եւ գիտեք ինչ, սա անցանկալի, բայց պարադոքս է, որտեւ այդ տեսակը չի կարող անտարբեր լինել ցավի հանդեպ, չի կարող անտարբեր լինել։ Բոլորն է կարծում եմ ձեր worth-ինները եւ արդանը մեր բոլորիս worth-ինները։ Միանշանակ։ Եզերական խզված կապի վերականգնումն է ռեժիսոր Էդգար Մեհրաբյանի նպատակը, որի միջոցն ընտրված է Վարդանի պատմվածքների ժողովածուն։ Վարդանի բառը ճկուն է, բազմագործառույթ։ Գաղափարն էլ վաղուց կար շուտվանից կար գաղափարը մինչև պատերազմը անգամ որ կարելի է անդրադառնալ պատմվածներին որովհետև լավն են հետաքրքիր են ու ամենազարմացնողը 11 տարեկանում սենց մտքեր արտահայտել դրա համար այդ զարմանքն էլ ենք ներառել մասնակիցները անձամբ ասում են ոնց կարելի է 11 տարեկանում սենց բան գրել ես տեխնիկի փեշեի բարձրացնում ես վախենում էի փողոց անցնեի ես սկրիվ էի տալիս որ ռետուշ չհակնեմ ու այս զարմանքն էլ ենք ներառել ու գլխավոր կետը եղավ պատերազմը որ վերջ չենք հետաձգում անդրադառնում ենք այլևս այս գործերին որովհետև տարօրինակ կերպով ուրիշ հայացքով սկսեցինք ընկալել պատմվածքները Վարդանի զոհվելուց հետո, ֆիզիկական գոյության ավարտից հետո, այսպես ասած։ Ուտեղ հասկացանք, որ Վարդանը բանալի է դրել, էլի, ժողովուրդ, այս ֆիզիկական գոյությունը վերջը չի, սա ճամփորդությունն է, որ անցանք այս մոլորակում, այս ձևաչափում, այս ֆորմաների մեջ։ Հիմա շարունակեցինք ուրիշ ձևաչափում։ Մենք կանք, դրանք կան, իրանք մեր հետ են, ու նաև այդ զգացողությունն էլ առանց թաքցնելու մենք եթել ենք ներառել, որ զգում ենք թիկունքները ամրացած է ինչ որ թևավոր էակներով ու այդ տղեկն են։ պատերազմ կոչվող աղետից հետո, երբ Վարդանն այլևս անմահության մոլորակ էր տեղափոխվել, նրա պատմածքներն այլ կերպ ընկալվեցին։ Պատմածքներից ու կյանքից արկա խմի հարց նորից պատասխան է պահանջում շարունակում ենք մնալ այդ փորձության տակ, շարունակում ենք ծնկած մնալ, թե ուժը գտնում ենք այնտեղից, որ այդ տղեկ մեր թիկունքին կանգնած են, կլինի ուրիշ էներգետիկ դաշտով թե։ Այ երբ որ բացվում է այդ ալիքը, որ մենք բացի այս ֆիզիկական զգացողությունից բացի տեսնելուց, մենք զգում ենք իրանց ներկայությունը, պարտադիր չի մենք տեսնենք իրանց։ Մենք լսում ենք իրանց, չգիտեմ որ երրորդ սկայարանով ինչով։ Երբ որ բացվում է այդ կապը դիեզերքի հետ, հավերժության հետ, տղեկի հետ, որոնք ընդեղ են։ Այդ ժամանակ ինչից բողոքենք։ Ինչի առաջ ծնկենք այդ ժամանակ վերևից մի հատ ալիք է գալիս ուժեղ, որ ես պինդ եմ, ես ուժեղ եմ, իմ տեղում եմ ու քայլում եմ ու տղեկի գործը շարունակում եմ, որտեղ պարտավոր եմ։ Դիեզերական կապը վերականգնվում է։ Այդ կապը վերականգնում են Վարդանն ու ընկերները, որ เป զի մարտն ամուր կանգնի երկրի ու հենման կետից սկսի ուղևորությունը դեպի երկինք։ Երբ որ ես այդ կապը կտրում եմ հավերժության հետ, հավատի հետ, լույսի հետ, ես հորիզոնական հարթության մեջ թուլանում եմ։ Նույն այդ խաչի պատկերը, որ մեկնաբանվում է, նույնպես ես կենտրոնում եմ, եթե հորիզոնական հարթության մեջ ճիշտ եմ ինձ դրսևորում, իմ նմանի հանդեպ ես կարողանում եմ գոնե հանդուրժող լինել, չեմ ասում սիրուց, որովհետև հանդուրժելը գոնե էլի սիրո ինչ որ դրսևորում է։ Ուրեմն վերևից այդ ուժը գալիս է ինձ։ Իսկ հիմա ինչ ենք անում։ Ուզում փակել ենք այդ կետը, որտեղից պիտի մեզ լույս գա։ Մեր կապը կտրել ենք դիեզերքի հետ, բնության հետ, մարդու հետ, հետ մեր կապը կտրել ենք։ Հնարավոր է, հնարավոր է, որ սուրբ գիքների վերջո հնարավոր է, և եկող նոր մարգարելով միավոր է, և բարի է, հնարավոր է, հնարավոր է, Այլանդրանք չկա, Հարկադրված հողմապտույտում Դավիթը պայքարում է իր որդու, որդու ընկերների բոլոր նահատակների համար ու փոխարեն։ Պայքարում է վերքով, երկով, մշակույթով, մեկ-մեկ լռում է, խոհերի փոթորիկը լռության կերպ է առնում եւ լռության մեջ է ծավալվում երկխոսությունը որդու հետ ապրեցնող երկխոսությունը։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 3-ի թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք